Հադրութի շրջանիցոր գյուղը երբևէ այցելելու առիթ ունեցած ցանկացած ոք անպայման երեք բան է հիշում՝ սառնորակ աղբյուրներ, փառավոր անցյալի մասին հուշող հոյակերտ ցորաբերդն ու իհարկե ցորեցի հյուրապապին։ Նա մշտական պատրաստակամությամբ երանելի երանդով ու սիրով էր պատմում փոքրացած ու կիսադատարկ, սակայն իր համար աշխարհի կենտրոն գյուղի Ցորի մասին։ Երկու տարի անց փոքրինչ վատառողջ, սակայն առաջվա պես ճպտերես, երբեք չգանգատվող տոկուն ու լավատես յուրապապն այսօր Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի բարձանքն ու ուրախությունն է։ Պատերազմից հետո նախ Հայաստանի Արարատի մարզում, ապա այստեղ Ստեփանակերտում ապաստանած Յուրի Բաղրյանն ասում է. Մի քիչ կոտրված ձեռքից է նեղված, բայց ոչինչ շատ բան է հաղթարել։ Սա չարյած փոքրագույնն է։ Յուրի Պապի համար ապրածն Ինքնուչապրածը սակայն կանգ է առել 1 կետում 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Հոկտեմբերի 6-ին մանավանդ ես չէի դուրս գա, արդեն որ Ջեբրայելը ձերքից ընկնում էր, մեկը տեսնեմ արդեն վիրավոր տղերքը Ջեբրայելից բերում է մեր գյուղը։ Քեվի ճանապարհը վայ, այն տղերանցը որ տեսնում է։ Միջև 6 ես մնացի։ Հետո տեսնեմ եկել ախորստան զանգեց, ասում է Յուրի կամասմա։ Վերջի ռեսնա։ Այն նույնիսկ մոռացել եմ իշխաներկայի մեջ լավ կուրտկայեմ արել, սվիտ եթերում վետը կես ժամը կոշիկ մի քանի կոշիկ հետո շորից վերցել արցունքոտ աչքերով հեռաց Ինտերնատում սննդից կենցաղային պայմաններից եւ իր հանդեպ եղած հոգատարությունից անչափ գոհ է բոլորին շնորհակալ հիշում է Հայաստանում անցկացրած ամիսներին նույնպես շրջապատված է եղել հոգատարությամբ ու սիրով ծանոթ ու անծանոթ բոլորն օգնել են սակայն ամենքն էլ գիտեն յուրապապին միայն մեկ բան է հարկավոր իր սիրելի ցորը Հավատում եմ դե հույսս լրի կորցրած չեմ բայց ամեն գիշեր ուզում եմ երազը տեսնել իմ գյուղը քո հողը, քո ջուրը, քո նախները, որտեղ ծնվել, ծնվել ես, մայրես կանչել, հա, իմ հայրենիքը ես, հադրուտ է։ Մեր եկեղեցիները, մեր տարածքները գեղեցիկ յուղա, շատ է հոյակալ, ամեն ինչով, ամեն ինչով։ Հադրուտից ամենամոտիկ յուղն է։ 9 կիլոմետր։ Հայրենի ցորում 3 դաժան պատերազմ վերապրած Հադրութեցին հիշում է, սկզբում մտքերը ցրելը դժվար էր, ցորի կարոտը խեղդում էր, այնքան որ նույնիսկ ստիպված էին դիմել բժիշկների օգնությանը։ Փոքր գետ կա, մեջն դե գութան կա, գնում էին ստու սարերն այնքան անքոն է մնացել արդեն տեսնեմ լյոմազ գացել։ Ռոբոտը վերեմ կնում գլուխ սպտում, գնացիկ Արտաշա։ Մի կին կար հասակով, լյովան ասում է, շատ ամտածում, շատ ամտածում։ Բան հրավ 10 սատ, վայ սիստեմա նշանակեց։ 10 ասում եմ քեզ ասում եմ եթե դեն շարունակ է շատ վատ արինել արդեն մի քիչ ծրվեցրի թե դե չէ հա վատ վիճակում է Յուրի Պապը հուսով է որ Արցախի շրջափակումը երկար չի տևի վստահ է պիտի հաղթահարենք այլ ելք չունենք ասում է ծանր ժամանակներ են մեր ցանկությունների ու գործողությունների մեջ պետք է զուսպ լինենք գիտակցությունը բարձր պահենք դուք չգիտեք Արցախը անդադ պատերազմի մեջ իջեք ուզում եք ամեն օր խորված ուտեք ասում են սնում եք դե տակ որ արդեն գազն է եկավ ասում դե ինչ անեմ պետք კედი მონა კეურიშ ერქჩკა ამ ზამ ეს ჩემო Մի քանի անգամ կողոպտված, այրված ու parberabar ոտքի ելնել փորձած ցորը, որի պատմական հիշողությունն ու նշանակությունն այդքան շատ էր փափագում ցույց տալ աշխարհին Յուրի Պապը, այժմ երանելի հերվում է։ Իսկ ինքը միշտ ցորի հետ ասոցացվող Բաղրյան Յուրիկը մեկ բան է մտորում. ժամանակին հաղթել ենք միասնության շնորհիվ։ Այժմ տարանջատումներն ու խտրականությունն անընդունելի են եւ աններելի։ Բայց եթե սա ախշակը դրանց կողմն է, տեսնում ես, իրանց է պաշտպանում, մեծ է հիվանդ կանայք կա, երեխաներ կա, նոր ծնդաբերված երեխաներ մոդելը կա։ Միթե այդքանը սա չեն իմանում, որ այս փոքրիկ հանրապետության այդքան չի կարել ախին։ Համ հույս ունեմ, համ այդ չի իմացել։ Դե համ էլ այդքան չի լինի, որ Ալիև ասում է Հայաստանի այսքան շրջանները պիտի վերցնենք։ Միթե կարող այդքանից հետո Արցախը, Հայաստանը, բարեկամներն էց այդ բարեկամություն հիմիկ տարանջատելա։ Արցախցին ասում Հայաստանից հետա Հայաստանի զինվորը չգլա։ Այդ բոլոր իրական տես քանի անգամ կրվի մեջ, այնքան զոհեր եք տվել, այնքան տարածքներ։ Յուրի Պապի ամանորյա падգամն է։ Պինդ մնալ ու միասնական այլ ճանապարհ չունենք։ Արցախի տոտալ շրջափակման 16-րդ օրն է։ Դեռ ուղի ունենք անցնելու։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։